Berri albistegia duzue hau Berriozari Irratiaren informazio boletina eta ba, beti bezala gertuko albistegiarekin gertuko albisteekin hasiko gara. Aurreko egunetako albistegi errepasoa eginez, hasiko dugu gaurko albistegi berezia eta jakina entzun aretoan eh, joango garen, e, entzun aretora joango gara lehenbizi, irrati honek abenduaren hogeita marrean egindako saio berezia gogoratzeko. Alaxe da urte amaierako irratzaio berezia egin zuen berriozari irratiak zuzenean entzun aretotik, bertatik amaika bidatu eta lagun pasa ziren besteak beste mendialdea guraso elkarteko kideak, hauzok laguntza elkarteko Javier Labiano hipotekak ukitutako taldeko Francisco Ángel La, Jedota, Xavier Laza, Erriko Alkatea. Etxe honetako lankideak ere izan ziren gurekin, euren saioak aurkezten aurrera betiko kini eta oier, el txokoko miren, euskal musikako albaro eta berri metaleko ibai, besteak beste. Azkenik, musika emanaldiekin ere, gozatu izan genuen, elkarrekin abez batzak, doinua musika bandak eta marea taldeko kutsik eta kolibrik, hainbat kantu eskaini baitzizkiguten, entzun dezagun, eguneko laburpen bat. Baina bai zuzen zuzenen galdetuko dizu gutxaro. Nola daude gauza, porque momentuz umeak oinez kotxes alden bezala e, joaten e, ari dira eskolara, baina garraioarena oraindik dikan ez da lortu, ez da konpondu arazo hori. Bai, ez, e, gauza daude lehen zuden bezala, ze, ez daukago autobus zerbitzurik eta ez dago transporte publiko hori momentuz. Osea, gauzak ez dira mugitu, berdin berdin jarraitzen dugu, baina bueno, bakoitza bere arazoekin negotzeko umeak eta, bueno, ala edo nola. ¿Cuántas actuaciones habéis hecho este año? Pues la verdad que llevamos en estas últimas fechas, llevamos también bastantes y a lo largo del año, pues además de los compromisos que tenemos con el propio ayuntamiento, las salidas de intercambios que hacemos también, pues hemos sido contratados por el Gobierno de Navarra, por el Ayuntamiento de Pamplona y además a eso hay que añadir pues las cuatro, los cuatro conciertos extraordinarios que hicimos para, con motivo del 25 aniversario. Y ahora por Navidad, pues bueno, pues el concierto de Navidad también. Eh, eh, pues hoy tocando aquí con vosotros, el día 3 vamos a tocar también, pues nos ha llamado de los servicios sociales de la cárcel y vamos allí pues a amenizarles un ratillo a, la gente que está por ahí encerrada en estas fechas. Y bueno, pues luego en la cabalgata también. El desempleo, bueno, acabando el desempleo, acabando la renta básica y encima se está quedando que no puede pagar ni, ni la comida, muchos van al banco de alimentos y, bueno, entonces no solamente no pueden pagar la comida, sino que además, lógicamente, no pueden pagar la hipoteca. Y bueno, pues eh, la verdad es que ha sido un año duro. Llevamos un año trabajando aquí en Berrezar. Empezó la plataforma en la de Pamplona. después, eh, en diciembre, empezamos en Berrezar con el caso de Juan y Julia en febrero. Uno de los más sonados, además, ¿no? Sí, sí. no solo aquí en Berriozar, sino que eso dio el salto también a los medios de comunicación de, de toda Nafarroa. Sí, es bueno, es, fue un caso con la UCI, con un grupo inmobiliario, eh, pero bueno, fue un caso de lo más sonado porque fue quizá de los primeros que las plataformas como tal asumimos. Se nota que tenemos un equipo de gobierno fuerte, con una mayoría que nos permite llevar a cabo pues, la mayoría de los proyectos que, que nos planteamos. Se está notando, pues eh, por lo menos desde mi parcial punto de vista, pues una política mucho más cercana a la ciudadanía, exactamente. Y, bueno, una política de izquierda y una política pues que, que, quiere estar en estos momentos duros con los más necesitados de Berriozar. ¿no? Bueno, estamos igual que hace 15 años, ¿verdad? Mucho más, guapos y más delgados. <laughs> mucho más guapos que cuando empezamos. ¿eh? <laughs> Estamos muy poco trabajados, entonces el físico nos nos ha aguantado bien. Claro, de puta madre. Han sido 15 años cojonudos. No hemos tenido que trabajar en otra cosa. ¿qué, diferencia de andar cargando sacos antes de marea tú ahora, ¿no? Tú verás. trabajo es una maldición bíblica, tío. Nosotros, que no somos muy católicos, pues. No ¿cómo lleva la familia tanto viaje? Pues a veces lo agradecen y todo también, porque nosotros. En casa, un músico, la verdad que es un, tío, un ser humano bastante insoportable. No sabe muy bien qué, qué hacer, ¿no? Luego, de hecho, cuando acaban las giras es problemático porque estás acostumbrado a que estás los viernes, los sábados, los jueves y los miércoles, a las noches fuera y de pronto en la primera fin de semana que estás en casa cuando acabas una gira no sabes cuál es el proceso a seguir, o sea, que es lo que hace la gente normal. Que... Arrugas que son con tiernos como son los fardos de cargar los sueños Que tragan ruedas de molino y se les ven todos los huesos que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos. Silencio por el techo, por los platos llenos. Silencio bañado en sudores de los jornaleros. El sol han hecho sus giras que saben lo que vale un beso, que no quieren llevar los nombres de sus cárceles, que saben las tripas de puños cerrados, saben que la riega nos ha mostrado saben todo y más que terraza empieza a Són não pode hausnarketarako saioak gaztelekuan. Abenduaren amaikaz geroztik gaztelekuan hainbat ekimen e-, egiten ari dira sexualitateari eta drogei buruz gaur izanen da azken eh, saioa gaur gauean sexuaren gaua izeneko festa antolatu duten Gaztelekuan. Eta gazteriaz mintzatzen jarraituko dugu gaztea zanbladak elkartasun afaria antolatu baitu gaur gauerako. Alaxe da gaur bertan urtarrilak lau zulo alai elkartean izanen da itzordua gaueko dietatik aurrera. Horren ostean, kontzertuak ere eskainiko dituzte baserritarz eta ukatu taldeen eskutik. Eta gau pasaren txanda etorriko da gero dantzaldi batekin. Txartelek amarre euroko prezioa dute langilentzat eta 6 eurokoa berriz ikasleentzat. Eta herrira mugimenduak igande honetan berriozarren aurkeztuko du ekimen berri bat. Alaxe da urtarrilaren zeian eh, arriatxaldeko zazpietan mendialdea ikastetxean herrira noa ikuskizuna eskainiko dute. Bertan hainbat eh, kulturaren, eh, ba, hainbat kultura jentek, hainbat musikarik parte hartuko dute. Besteak beste, Jesus Mai Lopetegi, Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida, Mikel Marquez eta Arkaitzen Miner, Eider Rodríguez, Ines Osinaga, Landergarro eta Katamalo. Esan bezala hori e, igande honetan izanen da urtarrilak sei arretxaleko zazpietan mendialdea ikastetxean. Eta orain bai eguberrietako albistekin, hasiko gara udalak hainbat ekitaldi antolatu ditu egun hauetarako horien errepasoa eginen dugu. Bai, alaxe da, eguberritan hainbat eh, ekitaldi, hainbat ekimen antolatu ditu, bai udalak, baita bestelako kolektiboek ere, abenduaren hogeita bian hasi zen e, ba, eguberritako programazio berezi hori gabon kanta jaialdi batekin, baina ba, ekitaldi gehienak eguberritako egunetan eh, izan ziren, abenduaren hogeita lauan adibidez olentzero izan genuen eh, hemen, baita gure estudioetan ere, abenduaren hogeita seian aste azkenarekin, San Esteban eguna, donestebe eguna, ospatu zen berriozarren, eta bestelako ekimenak ere egin ziren urrengo egunetan, lanetan, aur lantegiak eta jolasak ludotekan, ipuin kontalariak bai euskaraz baita gaztelaniaz ere, e, antzerki, aurrentzako antzerkia, iluna teatroren eskuela de magia adibidez, entzunareto berrian, ziner foruma, aur lantegiak urte zargaueko dantzaldia abenduaren hogeita maikan, eta ba, urte berriarekin batera, hoiek ez dira amaitu, eta datozen egunetarako ere, ba, oraindik ere, azken ekitaldiak falta zaizkigu urtarrilaren lauan, hau da gaur bertan, oraindik ere eh, zabalik da ludoteka eta aur lantegiak eta jolasak eskainiko dituzte, eguerdiko ordu bat akarte, eta arratsaldean arratsaldeko seietan aur antzerkia eskainiko dute gaztelaniaz. Lagata konbotas arbole antzerki taldearen eskutik hori entzun aretoan izanen da, esan dugun bezala, arratsaldeko seietan e, ba, eh, hori gaurko emanaldia biharko berriz erregen kabalgata arratsaleko seietan berriozarko kaleetan barna kabalgata elkartearen eskutik. Kirola aipagai ah, izanen dugu mendialdeako bita aldeak eta futbol txapelketatik kanpo gelditu da. Mendialdea, gelditu dira. bai, alaxe da, mendialdea bita aldeak 0 eta 2 galdu zuen azken partidan ezkabaren aurka eta mendialdea batek ere zuen emaitza oberik lortu bat eta lau galdu baitzuen Virgen Blankaren kontra. Futbolarekin jarraituz, Granada 74 taldeak irabazi du Areto Futbol Txapelketan. Abenduaren hogeita sortzian eta hogeita bederatzian berri Areto Futboleko egu berriko txapelketa jokatu zen, mendialdea kirole elkartearen eskutik, eunda hogei bat lagun urbildu zen finala ikustera, Granada irurogeita malau eta Bartzelonako bosko tem taldeen artean azkenean iruindarrek irabazi zuten penaltien txandan. Eta Eta mendi ibilalde egia dagokionez berri zoom gehiago dakartzete herriko mendi taldeek. Alde batetik, Los Amigos de la Montaña mendizaleak taldeak ezkaba mendira egin zuen eh, ibilaldia urte berriari ongi etorria egiteko eta bestalde BKE mendi taldea ere lanean hasi da. 2008ko federazio lizentziak tramitatzen hasia da dagoeneko, otxailaren ama bostera bitartean tramitatuko dituzte baimen horiek. Bete beharriko agiriak herriko kiroldegian jaso eta utz ditzakezu eta hor jasoal izanen dituzue txartelak ere tramitazioa egin ostean azkenik bkm hemen ditaldean federatutako lagunek low cost ikastaro bat egin ahal izanen dute eogei euroko prezio merkean pioleta eta krampoiak gelditzeko ikastaroa izanen da egun bakarrean emanen dute belaguan dagoen Nafarroako mendi federazioko monitoreek Eta gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, ia gaurko titularrek eh, zer esaten duten, eta ia jaime zure ez tulak usten digun eh, titularroiek irakurtzen. Ea, ea ia den. Eh, berria egunkariarekin hasiko gara, eta urte betean enplegu bulegoetara beste hogeita zortzi mila zazpireun langabetu batu dira. Nafarroako hogeita bost mila funtzionarioek gaur kobratuko dute lehen ordainzari Eta Ta batasuna, alderdia, desegin egingo da sortu zen aroa amaitutzat eman duelako. Gara egunkarekin jarraituko dugu, alderdi guztiek UPN hau ikusten dute, baina PSN ez ditu hautezkundeak aurre ikusten. Amiantu arnasa hartzearen ondorioz, hogeita bederatzi langile hoien eriotza izan dira 2000 eta amabian. Eguna girotzeko egitaragua oparoa izango da Bilboko manifestazio aur, e, hasi aurretik. Eta maitzeko diario Navarrarekin Mercadona gaur inauguratuko du bere lehenengo merkatalgune handia antsoainen. Diak eunda amabirako larrialdetako zerbitzu ematen utziko du subentzioen murrizketak direla eta... Ogeita bost lerroa, garraio publikoa sari gara, lehen aldiz abiatu zen atzo eunda bederatzi bidaiekin, bidaiariekin. Bidaiariekin. Eskerrik asko Jaime, orain eh, ba gure kioskoa itxita eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. Gaurko honetan, hotza dugu nagusi, ba, zero azpitik eh, gradu bakarrera egon gara, orain bertan zero eta zero azpitik gradu bateko temperatura artean eh, gaude, hori bai, termometroek gora eginen dute datozen orduetan, amairu graduko temperatura maksimoak espero baititugu, hori bai, zeruak oskarbi eta egun ederra. Haus izan da dena beraz, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren eh, sintonian FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. neten.